بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم برادر لار مجاهد لار وبسنج لار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أبو مصعب سوري حفظه الله نين كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية نين مقدمة سداء درس مزدوامة يبتال الحمد لله muqaddimada ustoz Mahavirul Muqavama, ya'ni shu olamiy jihad, olamiy kurashning markaziy nuqtalari deb unvon qo'yganlar. Shu unvon ostida ustoz uchta jihatlarni ya jabhalarni ya maydonlarni aytib berganlar. Birinchi maydon diniy va saqofatiy ya'ni hadoraviy. Dinimizni va hadoramizni saqlash uchun bir tartib va bir programma, reja bo'lish kerak ekan. Ikkinchi al-manhaj siyasi va fikri siyosiy va fikri jihatdan bizda bir jabha bo'lish kerak. Islom asosiga qurilgan siyosiy maydon ham bo'lish kerak va reja, barnoma va programma bo'lish kerak. demokratizmni biz inkor qildik. Alhamdulillah, endi uning badalini ham biz berishimiz kerak. alhamdulillah Rasululloh sallallohu alayhi vasallam habibimiz Alloh taolaning ko'p-ko'p salovatlari bo'lsin u kishiga. U kishi dunyoga tushuntirgan siyosat qanday bo'ladi? Faqat qilich bilan hal qilmaganlar ular hamma masalalarni. payg'ambar alayhissalotu vassalomning siyosiy tariqalari to'g'risida fransiyada yashaydigan doktor hamidulloh bir kitob yozgan urduda rasul akram sallallohu alayhi vasallamki siyosiy zindagi deb chiqqan bu agar bironta urdu tilini biladigan birodar shuni mutolaa qilib o'zbekchaga tarjima qilsa bo'ladi inshaalloh va shu doktor hamidulloh hindistonlik aslan Bu kishi Payg'ambar salatu vasallamning xatlarini, podshalarga yozilgan xatlarini tahqiq qilib dunyoga ko'rsatganlar. Mana bu haqiqiy xat ekan. Payg'ambar salatu vasallam o'zi yozdirgan Payg'ambar salatu vasallamning kotiblari yozgan haqiqiy xat deb kofirlarning muzimlardi. kofirlarning muzimlarda turgan xatlar. Buni ko'rsatib isbot qilib bergan. Va bu kishi Majmuatu Humam bin Munabbih degan hadis risolasini chiqarganlar. Bu inglizlar va nasroniylar, yahudiylarning shu e'tirozga raddiyaki hadis yozish 200 yildan keyin boshlangan. Ya'ni bular shunda e'tiroz ko'taradiki, hadislar 200 yildan keyin yozilgan bo'lsa qanday to'g'ri bo'ladi bu? Nauzu billah. Shuning uchun munkira hadis degan bir toifa bor dunyoda bugun. Lekin doktor Hamidulloh xon rahimahulloh bu kishi Sahifatu Humam bin Munabbih bu kishining bu risolani sahifani chiqardi va shu sahifa Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu ning zamonasida yozilgan. Ya'ni payg'ambar alayhisolatu vasallamning asrida yozilgan sahifa bu. va bu kishi nasroniylarga qarshi munozara qilgan ikkita odam ko'p mashhur. Bittasi Ahmad Didat, ikkinchisi doktor Hamidulloh xon bo'ladilar. Shuning uchun birodarlarga tavsiya qilamizki, agar imkon bo'lsa, shu kitobni ko'rsinlar va payg'ambar alayhisalotu vasallam qanday siyosat qilganlar, qanday siyosiy ishlarni olib borganlar, shuni tushunsa bo'ladi. Ammo bugun darsimiz 3-nuqtada bo'ladi, ya'ni askariy jabha. askariy soha, askariy maydon. Shu to'g'risida darsimiz bo'ladi inshaalloh. Biz shu o'tgan darsda biz aytgan edikki, olamiy jihadning mana bu 3-nuqta chi siyosiy nuqta ekan. Shunda Ustoz Abu Musab Suri hafizahulloh uchta bandlarni aytadilar. Bu 3 ta bandlardan biz o'tgan darsda 1 2 3 4 bandlarni aytib qo'yganmiz. Bugun darsimiz 5-banddan boshlanadi. Ustoz aytadiki, bir katta xatarlik narsa bizga qarab kelyapti. U nima? Mayli hozir bizda mujohidlar bor ekan, da'vatchilar bor ekan, muslihlar va hokazo islomga xizmat qiladiganlar bor ekan. Lekin agar biz voqelikni yaxshi tushunmasak va shunga yaxshi ichimni ummatga bermasik. shu voqeligini ichib bermasik ummatga tushuntirib bermasik. kasalliklarni lamasik. Bir vaqt keladiki, la qaddaralloh, Alloh taolo shunday qilmasin ki bu toifalar tugab qoladi bular. Nimaga bular bir tanlangan, bir sanoqli odamlarda? Mujohidlar ham qancha? 100 ming, xolos. Million yo'q. Hozirgacha yo'q. 1000 adad de yuribdi hozir mujohidlar. 5 ming, 6 ming, 10 ming shu bo'lsa kerak. Ma 100 mingga hozirgacha borgani yo'q mujohidlar. To'g'rimi? Va xuddi shunday boshqa islohiy toifalar ham kam ekan. Ammo dushman ishlayapti. Dushman ta'lim tarbiyamizga hattoki aralashyapti bugun. Fikrlarimizni buzyapti. Hattoki yosh bolalarimizga, kichkina bolalarimizga nima o'qitish kerak? va nima o'qitmaslik kerak shuni ham bizga tushuntirib beryapti. Ya'ni kelajagimiz bo'lmoq farzandlar. Bular ularning qo'liga kirib ketdilar. Va ammo biz inqirozga qarab ketyapmiz. To'g'rimi? Albatta dunyodan o'tishimiz kerak. Biz dunyodan o'tgandan keyin biz avlodlarimiz keladi. Va bu avlodlarimiz qayerda tarbiya topgan? Bularning maktablarida tarbiya topgan. Bularning institutlarda tarbiya topgan avlodlarimiz. Endi nima bo'ladi? Bo'ldi, jihad tugadi, mujohid tugadi. Shuning uchun biz shu musibatga davolarni ko'rishimiz kerak. Shu kelayotgan to'fonga to'siqlarni qo'yishimiz kerak. Va kelajagimizni saqlashga o'ylashimiz kerak. Nima bo'lar ekan bizdan keyin? Birodarlar, bu gap vahima gap emas, balki bu haqiqat. ki bugun kelajagimiz kofirlarning qo'lida turibdi. Bu Pokiston, Hindiston, Bangladesh, bu bir nechta davlatlar borki, bularda ozod madrasalar bor. Ammo dunyoda shunday ozod madrasalar topilmaydi bugun. Hamma mamlakatlarda bugun nima? Hukumatning o'zining nazorati va kuchlik kontrol ichida maktablar ishlayapti. Hukumat xohlagan tarbiyani shu bolalarga beryapti. Misol uchun Men bir narsani aytmoqchimanki, bugungi kunda bizda bor ta'lim nizomlari va semestrlar bu mukammal hukumatlarning nazorat ostida bo'lyapti. Misol uchun, biz ham shu maktablarda o'qiganmizda endi. Biz nazarimizda Vasco da Gama, Christopher Columbus bular nima ekan? Sayohatchilar. Bular sayohatchilar aylandi, aylandi dunyoda. Amerika degan bir dunyoga musibat bo'lib ketgan bir joyni topdi. Va biz biz semestrlarimizda ko'p mazza qilib ustozlar bizga shuni o'qitib beradi. Lekin haqiqatni ko'pchilik bilmaydi. Aslan bular nasroniy da'vatchilar bo'lgan bular birodirlar. Andalusda musulmonlarni qatlom qilib, bu da'vatchilar tashqirga chiqqan. Endi da'vatimizni boshqa dunyoga ham yetkazaylik deb bu uch burchak yog'ochga ibodat qiluvchi bu kofirlar dunyoga chiqqanlar. Vasco da Gama bo'lsin, Christopher Columbus bo'lsin, bu hammasi bular bular hammalar nasroniy da'vatchilar bular birodirlar. Sayohatchilar emas bular. Va bular mana Amerika degan shu yerga borib, Amerikaning asl xalqlarini qatl-am qilib qirib tashaganlar. Bu nasr nasroniyat uchun bo'lgan bu narsa. Ular o'rmonlarda yashaydigan vahshiy bir jengil odamlar bo'lgan. Butparast bo'lganmi, otashparast bo'lganmi, ya quyoshparast bo'lganmi, vallohu alam. Lekin nasroniyatni ular qabul qilolmadi. So'ngra bular bu Columbus va uning ergishuvchilar o'ldirib tashladi shu odamlarni. Lekin shu narsalarni ko'pchilik bilmaydi. Ammo hozir o'zi ingliz tarixchilar shu narsalarni ochib beryaptilar. Va qancha ishlar bor shunday. Mana misol uchun Pokistonda Qodi Azamni rahmatullohi alay deydi. U shayton qanda qilib rahmatullohi alay bo'lar ekan. Siyosiy jihatdan ham bir agent bo'lgan bu. Karzayga, Allovi, Malikilarga o'xshaydigan. Men ingliz keldi. Endi tasavvur qilinglarda, ingliz keldi. Hindistonni ishg'ol qildi. Lekin mustaqil bo'lamiz deganda shu badbaxtga berib ketgan. Xuddi bugungi kunda Karimov bo'lsin, Pokistonda boshqalar bo'lsin, ya Karzay bo'lsin. amerika shuncha ko'p masraflarni qilib bir musulmon odamga hukumatni berib ketadimi shuncha yaxshilik qilar ekanmi bu bizga yo'q bular hammalar agentlar bular ularning xodimlari bular lekin hukumatiy maktablarda bularni ko'p chiroyli qilib ko'rsatadi mana oli saud bo'lsin misol uchun bu usmoniy xilofatga qarshi urushgan arab qomparaslikni ko'targan va musulmonlarni qatl qilgan odamlar bular va Roosevelt degan ingliz bilan Suez daryoda ko'rishgan. Ko'rishib Falastinni savdo qilgan. Falastinni yahudlarga bergan va uning evaziga mana Hijozda shu muqaddas yerlarda hukumatni topgan bular. Biz indamaymiz, kelinglar sizlar. Bo'ldi. Lekin bularni shunday qilib ko'rsatadiki subhanalloh bir mujaddid ekanman bu ummatning bir qutqaruvchi ekanman bu ammo sulton abdulhamid oxiri xalifa rahimaulloh u kishini bir o'g'ri bir qaroqchi kabi ko'rsatadi vaholaki u kishi yahudlardan bo'lmish qorasuv opandi kelgan vaqtda kelib shuni so'raganki bizga nimani ber dedi falastin va baytul muqaddas ni bizga ber deydi undan keyin Sultan abdulhamid rahimalloh nima degan qon bilan olingan qon bilan olsa bo'ladi bo'lmasa imkoni yo'q meni ota bobolarim shu ummatga 100 yillar xizmat qilganlar men hozir xiyonat qilib bu qora pechatni urayman. bu qora mohorni urayman. yo'q hukumat ketsa ketsin lekin shu xiyonatni qilmayman deydi o'shunday Hukumatdan voz kechdi, lekin dindan voz kechmadi. Alloh taolaning rahmatlari bo'lsin. Mana bugungi kunda ustoz aytadiki, maktablarimizda, madrasalarimizda bu kofirlar harakat qilyaptiki, buning nizomini va buning semestrini o'zgartirib tashasin. Shunga harakat qilyapti bular. Hattoki ayt o'tdik, kichkina bolalarning ta'limiy nizomni va ta'limiy semestrni ham hattoki o'zgartirib tashlayapti ular. Va Qur'on va hadisdan bo'lgan ba'zi iboratlarni ham o'chirib tashlayapti ular. Agar xabarlaringiz bo'lsa, Pokistonda 9 va 10 sinfda Tauba surasi va Anfal surasi bor edi. Bu inqilob, ya'ni ta'limiy inqilob Anfal surasi va Tauba surasi o'qitadi. u Afg'oniston jihad vaqtida bo'lgan. Ammo hozir shu chiqarilgan. Dedi nauzu billah, summa nauzu billah shu gaplarni aytishga tilimiz ham bormaydi. Ke bu Tavba surasi va Anfal surasi terrorizmni o'rgatadi dedi. Kofirlarga qarshi nafratni kuchaytiradi dedi. Va agar xabarlaringiz bo'lsa, mumkin ba'zi murjiyalar meni shu gapimni rad qilish mumkin, lekin bu haqiqat. Ke bugun siz Arabiston Saudiyada Isroilga qarshi da'vat qilolmaysiz. Endi Amerikaga qarshi, u Amerikaga qarshi odam gapiradimi? Tawhid aqidasi nima bo'lar ekan? Ularda tawhid degan Amerika degan. Ya'ni bir Amerika bor dunyoda. Amerikaga qarshi umuman gapirilmaysiz. Isroilga qarshi ham gapirilmaysiz hozir. Hattoki men ba'zi birodarlardan shuni ham eshitganmanki, Yahudiylar va nasronilarga qarshi bo'lgan oyatlardan chiqarib, istinbot qilib da'vatni ham qilolmaysiz dedi. Qur'on Karimda bor oyatlarni aytilmaysiz. Bu Qur'onda yo'q demaydi bu, lekin uni nazoratga oladi. Bu mulla nima uchun yahudiylarni nomini oldi bugun? Nima uchun nasronilarga qarshi bugun Qur'on oyatni o'qigan? Undan keyin u bechora nazoratda turar ekan. Shu darajada birodirlar holat o'zgardi. Biz jihad maydoniga kelib o'zimizga qiyos qilmaylik hammalarni. Biz erkanmiz ekan butun dunyo erken deb o'ylamaylik. Arabiston Saudiyada xutbalar hukumatdan muhr urilgan, pechat urilgan holatda keladi. Shu xutbada bir kalima ziyoda ya bir kalima kamaytirilmaysiz. Shunday qiyinchilik bor birodirlar bugun. Birodirlar, shunga bir tirik misolni bermoqchiman sizlarga. Islomiy imorat suqut bo'lishdan oldin Arabiston Saudiyda Ali Abdurrahman Huzayfi degan qori taroveh namozini o'qib beradigan shu qori shu kishi Hoshimiy Rafsanjoni mal'un shiya shu kelgan vaqtida da'vat qilyotgan edi. qog'ozga qarab da'vat qilyapgan edi. Shu voqeani bizga guvoh bo'lgan birodarlar aytib berdi. Va da'vat qilib qilib shu qog'ozni o'rab qo'ydi. O'rab qo'liga oldi va erkin da'vatga o'tdi. Mana o'sha da'vat tarixda qoldi. U bor hozirgacha internetda topiladi. Arabiston Saudiyada topilmaydi, lekin bizda bor. Inshaalloh men topib bera olaman inshaalloh. biz ustozlarimiz uni urduchaga tarjima qilgan. Sheikh Fazal Muhammad ustozimiz bor, Karachida davat e Jihad degan kitobni yozgan u kishi. Urduda yozgan, so'ngra pashtoga tarjima bo'lgan. Hattoki Sheyx Aymun Davohiri hafizahulloh aytganki, shu kitobni arabchaga ham tarjima qilish kerak. Shunday ko'p mashalloh foydali kitob ekan. Sheikh Fazal Muhammad tarjima qilgan shu da'vatni. o'sha vaqtda bor odamlar shuni ko'p yaxshi biladi. Bu erkin da'vatga o'tgandan keyin aytgan narsalar xuddi biz bugun aytadigan narsalar, birodarlar. Amerika berda nima qiladi deydi. Amerikaning nima haqqi bor deydi Arabiston saudiyda Ardul Haramayn Sharifaynda turadi deydi. Aya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam axrijul yahuda va nasara min jaziratil arab demaganlarmi? Bu da'vat Qandahorda salla urab Usama bin Laden rahimahulloh qilmagan birodirlar. Sheikh Ali Abdurrahmon Huzayfi Masjidi Nabaviyning membarida o'tirib qilgan bu da'vat. Lekin bundan keyin nima bo'ldi? Bu da'vatning tafsiliga bormasak ham bo'lar, zeraki biz da'vatimiz xuddi o'sha da'vat. Ha, undan ozgina qattiqroq bo'lish mumkin biziki. Alloh taolo o'zi qabul qilsin. Bundan keyin nima bo'ldi? Ali Abdurrahman Huzayfi qamaldi. Bir necha oy yo'qolib ketdi. Keyin bechora chiqdi. va jim bo'lib qoldi. Hozir unday da'vatlar yo'q. Ya'ni men aytmoqchimanki, qog'oz o'rilgandan keyin u qamalib ketdi. Bu qog'ozdan chiqishga ijozat yo'q, birodarlar ularda. Hukumat jo'natgan xutba, hukumat jo'natgan hayit va juma xutba qog'ozda keladi. Shu chegarasidan chiqishga ijozat yo'q. U kim chiqqan bo'lsa, mana tirik misol Ali Abdurrahman Huzayfiy. bo'lmasa u kishining bu da'vatda shunday islom dardi bilan to'laydiki, ummatni o'yg'otadigan darajada bo'lgan bu da'vat. Xuddi Sheyx Usama bin Laden rahimaulloh aytadigan gaplarni o'sha yerda o'tirib aytgan. Lekin istiqomat ham Allohning ne'mati, birodarlar. Shuning uchun biz jihad maydonida o'tirib erkin yashayapmiz. Bunga shukr qilaylik va shukrning ijobiy tarafini olaylik. Ya'ni xizmat qilaylik Allohning diniga. Xullas birodirlar, jihad va qital to'g'risida kelgan Qur'on Karimning suralarini, oyatlarini hattoki bekitib tashadi bular. Va qad jara aktharu zalika bi aydi kathirin min ulama'ina va lil asaf. Va shu ishlar, shu ishlarni qilyotganlar kimlar? Biz ulamolarimiz dedi. Bu afsuslar bo'lsin dedi. Biz ulamolarimizning tufayli shu ishlar bo'ldi dedi. Va bu inglizlarning programmasi bugun shu darajaga bordiki, xatiblar, da'vatchilar, masjid imomlar bularga xos davralar qildirilyapti. Ko'ris. Nima uchun? Bu xos davralar kimga qarshi bo'lyapti? Terrorizmga qarshi. Va shu xos darslar va kurslarda nima ishlar bo'lyapti? Amerikada yasalgan vasotiya degan bir narsa bor. Ortacha yurishimiz kerak degan. Shu genni shu mullalarga ko'chirib beryapti ular. Buning natijasida Mashayixul Pentagon, Pentagonning muftilari, Pentagonning sheyxlari va fuqahaul istimor ishg'olgarlarning faqihlari, va muftilari klon bo'lib chiqib kelyapti. Shuning uchun agar bizga o'xshaydigan ba'zi ilmi kam, ma'lumoti kam odamlar bir narsani aytsa, Saudiyaning muftilari nima degan deydi. U Saudiyaning muftilari kulun bo'lib ketgan. U gen unga urilgan. Gen ukullari unga urilgan. Xos ko'rishlar bo'ldi. Yuzlab ahli ilmlarni olib ketib, bular xos ko'rishlarni, xos semestrlarni qildi. Darslarni qildi. Buning natijasida Pentagonga yordam qiladigan fatvolar chiqib turadi va ishg'olgarlarga yordam qiladigan fatvolar chiqib turadi. Birodarlar, hamma narsaga dalil kerak ekan. Chunki shu darsimiz video emas ekan, shuning uchun ishora qilib qo'yamiz. Ki bizda oldimizda David Petrias, Amerikaning Iroq uchun bo'lgan qo'mondon. So'ngra Afg'onistonda ham qo'mondon bo'lgan bu xabis. Bu David Petrias Arabiston Saudining ahli ilmlarga tashakkur bildirdi. Nima uchun? Bular ko'p-ko'p roza shu uchunmi? Ya bular ko'p-ko'p namoz o'qiydi, ko'p aqida kitoblarini yozgan ekan bular shuning uchunmi? Yo'q, birodirlar. Bir yangi fatvo chiqqan ekan. Bu Hay'atu Kibaril Umala bulardan. Nima fatvo chiqdi? Ke terroristlarga yordam berish bu jinoyat ekan va Kim shu jinoyatda ushlansa, u qamalar ekan. Shunga binoan Iroqqa yordam berganlar ham qamaldi. Iroq mujohidlarga yordam berganlar ham qamaldi va Afg'onistonga yordam jo'natadiganlar ham qamalib ketdi, hattoki ayollar qamaldi. Mana shu fatvoga tashakkur aytdi. Mashalloh. Bu Pentagonning muftilari bo'lmasa kimniki bular? Bizikimi bular? Biziki emas bular. Biziki bo'lganda edi, biz tashakkur aytar edik. va biziki bo'lganda edi bular shunday fatvoni chiqarilmas edi qanday qilib mazlum musulmonlarga yordam berish jarima bo'lar ekan jinoyat bo'lar ekan ya alloh shu bor menda kimga kerak bo'lsa inshaalloh ko'rsataman va biz ko'rsatib o'tirish nima sharti bor o'zi bizdan ko'ra biz tog'da yashaymiz o'rmonzorda yashaymiz internet degan maxluqni ko'rmaganmiz ko'rmaymiz o'ylab o'ylab o'tib ketadi biz qayerda bilamiz internetda nima yangilik bor Mana sizlar shaharlarda yashaysizlar, shaharlarda bizdan ko'ra sizlar ko'proq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Ko'ringlar David Petriasni bosinglar. David Petrias, Petrias tashakkur bildirgan ekan bularga. Rasmi bilan nimasi turibdi? Tashakkur turibdi. Ke biz Arabiston Saudiyaning shu mullalarga tashakkur bildiramiz. Shukr deymiz. Ke sizlar bizga yordam beryapsizlar. Qanday qilib? terroristlar ya'ni mujohidlarga yordamni sizlar to'xtatib qo'ydilar. Shu fatvo orqali ularga yordam to'xtadi. Shu narsalarga menda hujjat kerakmi yana? Dunyoda bo'layotgan narsalarni biz aytyapmiz sizlarga. Kofirlar bizga qarshi nima makarlarni qilyapti? Kofirlar bizga qarshi nima tadbirlarni ishlatyapti? Shuni tushuntirmoqchi bo'ldik, xolos. Hech qanday taassub degan gap yo'q bu yerda, birodarlar. Mana hujjat. Ali Abdurrahmon Huzayfiynikini ham aytdik. mana David Petriyasnikini ham aytdik. Bor hamma narsa bor dunyoda. Internetga kirib bu ma'lumotlarni olsilab bo'ladi. Bu 5-nuqta edi, birodarlar. 6-nuqtaga boraylik. 6-band. Ustoz aytadiki, "Innal amala fi majali al hifaz ala ad-din wal mukawanat al-hadariyya fi al-ummah" يحتاج لبرامج عمل قد يضطر القائمون عليها في بعض البلاد إلى النشر والتربية السرية إن لزم الأمر diniy ruhiyani saqlash va islomiy jamiyatning hadorasini saqlashlik uchun, odob axloqni saqlashlik uchun bir reja kerak, programma kerak. Va shu programma zarurat bo'lsa maxfiy ham bo'lish mumkin. Ochiq, oydin agar madrasalarni ishlatish imkoni bo'lmasa, madrasalarni ochish imkoni bo'lmasa, maxfiy ham bo'lish mumkin. Lekin tarbiya qilishimiz kerak. Dinimizni saqlashimiz kerak. Davetimizni neşer kılışımız gerek, tarkatışımız gerek. Agar mahfi olsa ham. كما حصل في نظام الحجرات السرية التي حافظ فيها المسلمون على دين آبائهم تحت الاحتلال السوفيتي وبرامجه في محو الهوية في الجمهوريات الإسلامية بنين مثال نما ترك مثال روس كيلد سويت اتفاق كيلد من أبو كتا ظالم بدبخ سلبتشي كومونيست كيلد كيلب musulmonlarning dinini bosdi. Dunyoni bosganini aytma qo'ysangiz ham bo'lar. Dinni ham bosdi. Hattoki Ramazonda ular peshin vaqtda bepulga ovqat tarqatadi. Bu iymagan bolani ushlab olib ketadi. Onasini ham ushlab olib ketadi. Bular roza tutar ekan. To'g'rimi? Shunday ishlar bo'lgan. Namoz o'qish endi umuman uning imkoni yo'q. Roza bir maxfiy narsa. Shuni ham tekshirish uchun ular Ro'za birodirlar bir maxfi ibodat ekan. Buni ham tekshirish uchun bular mana shu rejani yo'lga qo'ydi. Lekin musulmonlar nima qildi birodirlar? Maxfi hujra sistemasini yo'lga qo'ydilar. Va bizga shu rivoyatlar keldiki, ba'zi ahli ilmlar shu darajada majbur bo'lganki, ariq botilkalar do'konning tashqarida ariq botilkalarini qo'yib qo'yadi. Xuddi bu arq sotadigan do'koni ekan, ammo buning ichida dars bo'ladi. Dushmanni shunday aldab maxfi hujra nizomni, maxfi hujra sistemasini musulmonlar O'rta Osiyoda qilgan birodirlar. Va musulmonlar shunday qilib o'zlarining farzandlarining dinini va o'zlarining dinini, saqofatni, odob, axloq, adorasini hammasini saqlaganlar. Va kofirlar musulmonlarning asliyatini va haqiqatini uchirishga muvaffaq bo'lmaganlar. Mana bugun ham kerak bo'lsa, biz shuni qilishimiz kerak dedi. Va xuddi shunday va kadalika ma fa'alahu al-muslimun fi Sin tahta al-hukm ash-shiyu'i va thawratihi ath-thaqafiyya. Xitoyda ham shu ish bo'lgan. Xitoy musulmonlarni bosgan, Sharqiy Turkistonda bo'lsin ya Xitoyning ichida musulmonlar bo'lsin. Bularning hadorasini, bularning axloqni, va bularning dinini bosgan. lekin bular maxfiy maxfiy darslarni o'qitib hozirgacha alhamdulillah dinni saqlab kelyaptilar mana xitoy sharqiy turkistonda hozirgacha shu zulmni davom etyapti ijozat yo'q madrasaga ijozat yo'q qur'on hifz qiladigan kichkina kichkina bolalarni ham qamoq olib ketadi ushlab olib ketadi qamoq qo'yadi qorilar alaykum assalom qorilar va ustozlar maxfiy ravishda kunduzi ishlab kechqurun maxfi dars qiladilar. Endi men shu qissalarni qancha tafsil qilib aytaman. O'zi bironta turkistonlik birodarlardan so'rab olinglar. Va O'rta Osiyodan kelyotgan birodarlar o'zlari biladi buni. Men rivoyatlarni aytayapman. haqiqatni men ko'rmaganman, aslini ko'rmaganman. Ammo aslini sizlar o'zlaringiz ko'rgansizlar. Ustoz aytadiki, shundan foydalansa bo'ladi. agar zarurat bo'lsa maxfiy ravishda ham biz bolalarimizga dars berishimiz kerak va ustoz shuni ham aytyaptiki bugungi kunda bu dunyoga bir kasallik shaklida mikrob shaklida chiqqan demokratizm bundan ham foydalansak bo'ladi qanday qilib foydalanamiz bular bilasizlarki g'ayri jangi idoralarga ijozat beradi Ma'lum. agarcha bu demokratizm o'zi jang orqali keldi. To'pning mili orqali keldi. Qurol orqali keldi. Lekin bu demokratizmda agarcha aldash uchun bo'lsin ham bir ijozat turadi. Madrasalarni ochinglar, maktablarni ochinglar, idoralarni ochinglar. Biz shundan foydalanib madrasalarni ochib, agar jihod qilish imkoniyat bo'lmasa, maxfiy ravishda madrasalarni ochib ishlasak ham bo'ladi. Tarbiya, ta'lim bersak bo'ladi. Ya'ni shu ista bo'lsinki, jihad qilinmayotgan odamlar shuni qilsin demoqchi. Xizmat qilsin qanday bo'lsa ham. Zaraki butun ummat birga bo'lish kerakdi. Va shunga misol ustoz shuni berdiki, Jazoirda, Aljeriyada Sheyx Ibn Badis rahimahulloh jamiyatu ulama'il muslimin fil jazair degan guruh tuzgan edi. Va uning maqsadi nima edi? Uning maqsadi musulmonlarning hadorasini va musulmonlarning axloq va tarbiyani saqlash edi. Va jihodiy ruhiya ularni ichiga yaratish va kuchaytirish edi. Ustoz aytadiki, Fransiya kelib Al-Jazoir xalqidan islomiy va arabiy hadorani o'chirmoqchi bo'lgan. fransiyalashtirmoqchi bo'lgan arablarni va aljeriyaliklarni. Lekin Sheyx Ibn Badis rahimahulloh ishladilar va Fransiyaning rejasi programmasi buzildi. U muvaffaq bo'lolmadi. 1930-40 52-yil melodiylarda bular jihad maydonida ham ishtirok qildilar. Shu bolalar Ibn Badis rahimahulloh tarbiya bergan bolalar bu Fransiyaga qarshi jihad ham qildilar. Zeraka u kishi shuni ko'zlaganda ki bolalarni saqlaylik. Madrasalarimizda shu bolalarni qamab bu zaharlardan saqlaylik, bu mikroblardan saqlaylik. Alhamdulillah ular saqlandi. Vaqt o'tish bilan aqida, tarbiya va islomiy tuyg'u va hissiyotni oldilar. va jihad maydoniga chiqib ketdilar. Val Jazoirda bular Fransiyaga qarshi jihad qildilar. Ustoz aytadiki, shu maydonda, ya'ni shu tarbiyat, bu ta'lim tarbiya maydonida madrasalarda o'tirganlar ham ko'p ishlasa bo'ladi. Masjidlarda o'tirganlar ham ko'p ishlasa bo'ladi. Uyda ta'lim halqalar bo'lsa, o'shanda ham shu aqida berilsa bo'ladi. وَلِلنِّسَاءِ وَالدَّاعِيَاتِ وَسَطَ الْأُسْرِ Hattoki ayollar va da'vatchi xotinlar bular ham uylarning ichida ta'lim tarbiya berib jihodiy urug'ni va jihodiy ruhiyani bolalarga bersa bo'ladi. Mana ayollar nima ish qilish kerak degan savolga javob. Ayollar uylarda o'tirganda bolalarga, farzandlarga shu ta'limni bersinlar. Mana bu dushman keldi, mana bu qizil dushman, mana bu sariq dushman, bu badbaxtlar keldi. Voy bolalar bularga qarshi jang qilishimiz kerak. Qug'urchoqlar emas, balki ularga pistolet berish kerak. Pistoletlar bor, 5 so'm, 50 so'm, 1000 so'm. Plasmas, plastikdan yasalgan. Bolalarga, hattoki qizlarga shu ta'lim tarbiya berilsa, inshaalloh kelajagimiz yaxshi bo'ladi. hozirdan biz tarbiya qilishimiz kerak, ta'lim berishimiz kerak. Har xil bu kofirlar yasagan butlarni olib kelib uyga bermaylik. Har xil butlar, qo'g'irchoqlar shu narsalarni olib kirib uyga oilalarimizni buzmaylik. Balki jihodiy ruhiya beraylik. Va bu narsani kim qilib oladi? Ayollar qilib oladi. Va ayollar o'zaro dars bersa ham bo'ladi. jihodiy ruhiyani ko'tarish uchun. Va biz shuni ko'p yaxshi bilamizki, har insonning birinchi madrasasi nima bo'ladi? Onasi bo'ladi. Har bolaning birinchi madrasasi, birinchi maktabi ona bo'ladi, beshik bo'ladi. O'sha yerda ko'p narsalarni o'rganadi. Al ummu madrasatun degan arablarda bir maqol bor. Ona madrasa ekan. U qanday tarbiyalasa shunda bo'lar ekan. Xullas birodarlar, bu tinchlik yo'li bilan qilinadigan ishlar. Bunda xatar yo'q. O'q tegmaydi sizga. Qurollangan emas bu. Tinchlik. Va shu munofiq demokratizm, shayton demokratizm shunga yo'l ochib beradi. Endi uning zarurati. Zeraku aytib qo'ygan erkinlik bor. erkinlik bor degandan keyin biz undan foydalansak bo'ladi. To'g'rimi? Lekin tanbehlar kelyapti oldin. Hozirdan savollar ko'payib ketmasin sizlarda. Shu savollaringizni men tushunib turibman. U savollarni ustoz ham tushungan, shuning uchun javobni ham berib qo'ygan oxirda. Uni aytib qo'yamiz inshaalloh. Bu tinchlik yo'llar bilan qilinadigan ishlar birodirlar. Ammo jihad, qital bu farz ayn. Maqsad shuki, Shun bilan qutulib ketasiz? Yo'q. Shu ishlar bilan qutulmaysiz. Albatta jang qilishingiz kerak. Albatta bularga qarshi qurol ko'tarishingiz kerak. Albatta bularga qarshi qurol ko'targanlarga yordam berishingiz kerak. Mundu sa'a hozirdan beri bu sizga farzi ayn bu. Qachon bilgan bo'lsangiz farzi ayn bu jihad qilish. Bunda hech kim shubha qilyotgani yo'q. Ya'ni bizdan Biz shu narsalarni tushuntirib beryapmiz. Buni ma'nosi shu emaski, jihad qilmasin odam. Yo'q. Qital albatta qilish kerak. Qurol albatta ko'tarish kerak. Lekin uylarda o'tirgan, shaharlarda yurgan shu odamlar ham bir ish qilsin-da. Faqat tog'larga chiqib qilinadimi? Yo'q, bu yerda o'tirganlar ham bir narsa qilsin. Bekor o'tirmasin. 7-ban. Amma majalatul amali siyasi wal i'lami wal fikri wal thaqafi فَإِنَّهَا كَذَلِكَ مَجَالَاتُ عَمَلٍ سِلْمِيٍ Bu bandlar bir-biriga o'xshaydi. Lekin ozgina-ozgina farq bor. Siyosiy, e'lomiy, fikriy va hadoraviy shu maydonlarda ishlash mushkil emas. Zeraki shu maydonlar tinch maydonlar. Tinchlik yo'llar bular. Shu maydonlarda ishlab odam olami jihodga va olami kurashga da'vat qilsa bo'ladi. Va jihod to'g'risida shaharlarning ichida bo'lsin, tashqarida bo'lsin ishlasa bo'ladi. Siyosiy yo'l bilanda, lekin demokratizm yo'l bilan emas. Ha, demokratizm ochib bergan erkinlikdan qo'yib bergan erkinlikdan foydalanish kerak demoqchi. Misol uchun kitob yozish bor, kitoblarni tarqatish bor, namoyishlarga chiqib Allohu akbar, nara takbir deb chiqish bor. Bu tog'utlarga qarshi odamlarni kuchaytirish bor islomiy yo'l bilan. Ustoz aytadiki, shoyat shundan foydalansa bo'ladi. Zeraki demokratizm buni odamlarni aldash uchun yo'llarni berib qo'ygan. Endi biz aldanmasdan bundan foydalanaylik. Va shu maydonda ishlaydigan odamlar terrorizm degan tuhmatdan ham uzoq bo'ladi. Terrorist deyilmaydi ularga hech kim. Lekin ular terrorist emas ular. Ular terrorist bizga aytadi. Biz ne terrorist deydi, to'g'rimi? <laughs> Qurol bor bularda. Unda qurol yo'q. So'z erkinlik bor, so'z erkinlikdan foydalansin de. aytsin de bir narsa, nima uchun gapirmaydi? Birodarlar, va hunaka mulahazatayn hammatayn jiddan. Lekin shu tinchlik yo'l bilan yo'llar bilan shaharlarning ichida, odamlarning ichida ishlaydigan odamlar uchun ikkita muhim tanbih bor. Mana shu tanbihlarga quloq solaylik. Va ko'p savollar tug'ilgan bo'lsa kerak hozirgacha. Mana endi yana demokratizm bo'ldi-ku degan savollarga javob bor mana. Birodarlar, shu tinchlik yo'l bilan xizmat qilmoqchimiz degan odamlarga ikkita muhim tanbihlar bor. ikkita muhim mulohazalar bor. Birinchi, bu hukumatlarning uch xil idoralari bo'ladi. Salta tanfiziyya, salta tashri'iyya, salta tanfiziyya, salta qidoiyya. Qonun yasaydigan idoralar mana parlament, senat. Qonun ijro qiladigan idoralar mana polis, mulis va hokazo hammasi kiradi bunga. hukumatiy ofisarlardan tortib. 3-chi salta qadoiya, mahkama, sud. Shu 3 ta idoralardan bittasiga ham o'zini mansub qilish bu joiz emas. Tushunyapsizlarmi? Na parlamentga, na polis, mulis va hukumatiy idoralarga qonunni ijro qiladiganlar, na qazovat qiladigan idoralar. hech qaysi holatda bular bilan bog'lanib qolsa bo'lmaydi. Bu shar'an harom, bu joiz emas. Bu ikki xil bo'ladi. Bu hukumat ostida ishlash ikki xil ikki xil bo'ladi. Bittasi ishg'olgir to'g'ridan to'g'ri kontrol qiladi va ikkinchisi agentlar vositasi bilan kontrol bo'ladi. Misol uchun Iroq va Falastinda ya bugungi kunda Afg'onistonda. Ularning ishg'olgar o'zi kelib shu davlatlarni va shu davlatda bor nizomni boshqaryapti. Shunga binoan Hammos buning ishi noto'g'ri. Va Afg'onistonda Karzayga xizmat qilyotganlar noto'g'ri. va Iroqda Ayad Alavi Maliki Haliki bular bilan ishlayotganlar hammasi noto'g'ri. Bu shar'an joiz emas. Ikkinchi tariqa nima? Ishg'olgar o'zi yo'q. O'zi ketgan. Lekin ularning murtad mahalliy agentlarni va tog'utlarni tashlab ketgan. Va uning misoli uchun butun dunyoni olsangiz bo'ladi. Butun dunyoda islom mamlakatlari musulmonlarning davlatlari bugun shu holatda ekan. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni demokratizm orqali ishlaymiz degan odamlar shu tanbehni albatta tushunsin. Bu saylov, bularning parlamentlar, ularning senatlar va ularning qazovat idoralarga borib ishlasa bo'lmaydi bu. Bu shariatda joiz emas. Biz shunga da'vat qilyaptligimiz yo'q. Biz maqsadimiz shuki, mana it bo'ladi, it. Tushunyapsizlarmi? It bunga tarbiya berilsa, bu ov qilib beradi sizga. Va Qur'on Karimda Moida surasida mukallabina tuallimunahunna mimma allamakumulloh itlarga ta'lim berib ov qilsa bo'ladi degan masala bor. It o'zi bir daranda bu, harom narsa bu. Harom maxluq bu. Lekin shu it ov qilishga boradi va ov qilib olib keladi. Ushlab olib keladi uni. Lekin agar it shundan yegan bo'lsa, bu joiz emas. Bu bu narsani siz yesangiz bo'lmaydi. Ya o'zi itni nauzi billah biron kishi yemoqchi bo'lsa, shu ham bo'lmaydi. Ammo itdan foydalansa bo'ladi. Biz shu demokratizm shu tariqani bir itga o'xshatamiz. Shaharlarda bekorchi bo'lib o'tirishdan ko'ra bundan foydalanish kerak. Foydalanish qanday? mana odam o'zining maktablarini ochsin, qancha imkoniyat bo'lsa islom diniga xizmat qilsin. Lekin shuni yana tanbih qilib aytib qo'yamizki, bu qital fi sabilillah emas. Lekin bekorchi bo'lib turishdan ko'ra shu ish foydali inshaalloh. ustoz aytadiki, biz qaytarayotgan shu narsaga bugungi kunda ko'p islomchilar, ko'p islomiy inqilobchilar kirib ketdi. Mana ular bugun ham o'tiribdi, hukumati idoralarida ham o'tiribdi. Biz ularni noto'g'ri deb bilamiz. Biz shu tog'ut va demokrat hukumatlarning tashriiy, tanfizi, qadoi idoralarda ishlaydiganlar to'g'risida mufassal bahs qilamiz. Va shuning dalillari shu kitobning 1-bob, 2-fasl, 2-juzda keladi inshaalloh. O'sha yerda inshaalloh bahs bo'ladi. Ikkinchi tanbih. Tinchlik yo'l bilan, da'vat yo'l bilan va siyosat e'lom yo'l bilan olamiy jihodga xizmat qilmoqchi bo'lgan odam. Shu jahoniy kurashga xizmat qilmoqchi bo'lgan odam. Shu bir narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Ki jihad mujohidlar va kurashib o'tirgan boshqa musulmonlar bularga qarshilik qilmaslik kerak. O'zini oqlash uchun mujohidlarni qoralab o'tirsa bo'lmaydi. Va bugungi kunda ko'pchilik shuni qilyapti. To'g'rimi? O'zidan shubhana uzoqlashtirish uchun, o'zini oqlash uchun, o'zini o'zining idorasini oqlash uchun va o'zini vasati va mu'tadil ko'rsatish uchun ya o'zlarining faoliyatlarini davom ettirish uchun va shu ishg'olgarlar ya ularning murtad noiblar bosarlar, xoinlar bulardan yordam olish uchun, bulardan ijozat olish uchun mujohidlarni yomonlaydiganlar ham ko'p. Bu joiz emas. Mana men sizlarga hozir bir narsani aytaman, bizda Lol masjid degan katta qaziya bor Pokistonda. Lol masjidda g'oziy Abdurashid shahid rahimahullohni ko'pchilik taniydi. g'oziy Abdurashid shahid rahimahullohning katta akasi bor Mavlana Abdul Aziz. Mavlana Abdul Azizning televizionda intervyusi chiqdi. alloh taolo o'zi sobit qadam qilsin o'kishini. O'kishidan so'raldi bu qurol ko'tarish to'g'rimi yo noto'g'rimi u aytdiki to'g'ri zarurat bo'lsa qurol ham ko'tarish kerak undan keyin endi intervyu uzun ekan men xulosa qilib aytayapman. bo'lmasa siz nima uchun qurol ko'tarmaysiz dedi endi bu xatarlik savolda hozir agar fazlur rahmonlarga o'xshaydigan odam bo'lganda mujohidlarga qarshi ketib boradi edi u lekin bu kishi unda qilmadi bu kishi aytdiki men bu meni aybim dedi bu meni zaifligim dedi bo'lmasa men ham qurol ko'tarar edim dedi mana qaranglarda qanday qilib javob ham berdi yubordi ham axlat tukmadi. lekin buning natijasi shahodat ham mumkin oson ish emas bu lekin o'kishaning hozir intervyular chiqyapti mashallah. hamma narsani biz to'g'ri demaymiz, lekin shunday fikrlar kelyapti-da. Qurol ko'tarish ham joiz dedi. Qurol ko'tarishga ham ular majbur bo'ldi dedi bular. Pokiston Constitutionni men g'ayri islomiy, g'ayri shar'iy deyman dedi. Televizionda aytayapti shuni. Mana demokratizmdan foydalanish shunday bo'lsa bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Pakistan Constitutionni televizionda chiqib bu g'ayri-islomiy desh bu o'zini mahkamaga topshirish ya o'zini osishga o'xshaydi. Lekin bu kishi qilyapti buni. O'shunda agar biron kishi shunda foydalansa, bunga biz qarshilik qilolmaymiz. To'g'rimi? Jihad degan faqat shu maske maydonda o'tirib siz qurol bilan o'qotasiz? Yo'q. Jihad degan til bilan ham jihad qilish kerak. To'g'rimi? Qalam bilan ham qilishingiz kerak. Madomiki shunga demokratizmning zaharlari kirib ketmasa, shar'iy, to'g'ri islomiy yo'l bilan qilsangiz, ofarin, oson ish emas. Balki men shuni ham aytib qo'yay, ki biz bu yerda o'tirib ko'p erkinmiz. Erkin holatda biz jihad qilyapmiz, alhamdulillah. lekin o'sha yerda o'tirib jihod gapini ko'tarish Pokiston Constitutionni, Pokiston nizomini kufr deyish oson ish emas. Va maxfiy jalsada ham emas, maxfiy bironta da'vatda ham emas, televizionda, intervyuda shunday deyapti u kishi. Hattoki shu savollar ham berildiki, siz Pokiston qonunini kufri deysiz, otangiz ham shu qonunda bo'lgan deydi. Shu qonunni yasayotganda. va fulon muftiy, fulon sheyx, fulonlar ham bo'lgan dedi. Bu kishi aytdiki, ular aldangan. Shunda har tarafdan kelyapti savollar bilan. Lekin u kishi tur berdi. Yo'q, bular xato dedi. Ha, Povjiylar shahidmi yo shahid emasmi shu savol ham berildi. Bu oddiy savol emas, birodarlar. Mana biz shu gapni aytgandan keyin uydan qochganmiz biz. Uyda aytmaganmi? Bu yerga kelib uyga borilmayapmiz hozir. Povjiylarni O'lik deganmiz, <laughs> shuning uchun uyga borilmaymiz. Ammo u kishi o'sha yerda o'tirib televizionlarda intervyuda shuni aytayapti. Ki bu foji shahid emas. Taliblar to'g'risida nima deysiz? E, taliblar shahid deydi. Agar shunday biron kishi islom dinini bulg'ab qo'ymay, to'g'ri gaplarni aytayotgan bo'lsa, biz ularga salom aytamiz. lekin Navoz Sharif ham to'g'ri, Amirul Mo'minin Mulla Umar ham to'g'ri, hammalarini to'g'ri desa bo'lmaydi. Ustoz aytadiki, siz tinchlik yo'l bilan ishlayapsiz, lekin mujohidlarni ayblamang. Va boshqa kofirlarga qarshi ishlayotgan odamlarni yomonlamang, ularni tillamang. Ustoz aytadiki, biz bugungi kunda bu muhitni nima uchun aytyapmiz? Ki ishlashimiz kerak. agarcha hukumat tog'utlarniki bo'lsa ham ishlash kerak deyapmiz. Demokratizm bo'lsa ham ularga itoat qilmasdan ishlash kerak deyapmiz. Nima uchun? Toki olamiy jihad degan shu muhit paydo bo'lsin. Kofirlarga qarshi kurash qilishimiz kerak degan fikr paydo bo'lsin. Va siz shu fikrni paydo qilmoqchi bo'lgan odam mujohidlarni yomonlab o'tursangiz, jihodni yomonlab o'tirsangiz, qanday qilib muhit paydo bo'ladi? Tushunarli bo'lyaptimi? Ya'ni biz maqsadimiz nima? Maqsadimiz shuki jihod uyg'onsin, mujohidlar kuchaysin. Agar katta-katta da'vatchilar, mufakkirlar, rahbarlar va ummatning ilmlik, sanoqlik shu odamlar mujohidlarni va jihodlarni yomonlab o'tirsa, Bu jihodiy muhit qanda paydo bo'ladi? Va kurash qilyotganlar va shu olamiy jihodni yomonlab o'tirsa, qanday muhit paydo bo'ladi? Kama yaf'alul mughaffalun wal fajara wat ta'ihun al-yawm. Xuddi bugungi kunda ba'zi g'ofillar fojirlar va adashib ketgan odamlar qilayotgandek. Min ba'di ulama'il islam va al-umma va mufakkiriha. Ba'zi islom ulamolari ummatning ilmlik odamlari, donishmandlari va mufakkirlari shu ishlarni qilyapti bugun. Shunday bo'lsa, bu jihatning xizmati emas. Shunday bo'lsa, joiz emas bu. To'g'rimi? Biz maqsadimiz jihodiy muhit yaratish. Biz maqsadimiz shu demokratizmdan tug'ilgan va topilgan erkinlikdan foydalanish. Lekin Bu foydalanamiz degan odamlar, tinchlik yo'llar bilan ishlaymiz odamlar o'zlari jihadni, o'zlari jihadni va mujohidlarni yomonlab o'tirsalar, u qanday qilib foyda bo'ladi undan keyin? Unday bo'lsa, uning foydasi ham yo'q, ijozati ham yo'q shar'an buni. Mana kalbi muallimning misolini berdik. O'rgatilgan it ovga chiqariladi. Ovni olib kelsa, uni ishlatsa, yisa bo'ladi. Lekin it o'zi borib uni yib tursa, bu endi o'rgatilgan emas-da. U ta'lim bitirilgan emas unga. Ya, o'zi itni yesa bo'lmaydi-ku, bu menga ov qilib olib keladi. Bu ov qilib ov qilib olib kelsa, u joiz bo'lsa, it o'zi nima uchun joiz bo'lmaydi deb uni ham yib tashaydimi? Yo'q, birodarlar. Mana shuning uchun aytdimki, shu darsda mumkin ba'zi birodarlarda shunda fikrlar paydo bo'lishi mumkin. ke bugungi kunda demokratlar ham shuni aytadi. Ki biz foydalanyapmiz. Keyin jihad qilamiz. Yo'q, bu yerda unday deyilmayapti. Bu yerda shunday deyilyaptiki, jihad qilish u farzi ayn har vaqt har odamga. Lekin agar qital fi sabilillah maydonga kelilmayotgan bo'lsa, u bekorchi bo'lib o'tirmasin. U ham bir ishni qilsin. Lekin shu ish bilan birga ikkita muhim nuqtalarga ham e'tibor bersin. Birinchi shuki, ularning idoralar va ularning itoat ostiga kirib ketmasin. Tushunalik bo'ldimi? Ikkinchi muhim nuqta shuki, tinchlik yo'li bilan ishlarimizni oldiga olib boraman deb mujohidlarni yomonlab o'tirmasin. Va bugungi kunda ko'p demokratlar va ko'p tinchlik yo'l bilan ishlaymiz degan odamlar shu ishlarni qilyapti, birodirlar. Shundan xulosa shu chiqadiki, agar imkoni bo'lmasa, shuni qilmaslik kerak. Agar imkon bo'lsa, misol uchun Sheyx Ibn Badis rahimahullohni biz misol qilib berdik. U kishi foydalandi. U foydalanib madrasada bolalarni tarbiyaladi. O'sha bolalar keyin chiqib Fransiyaga qarshi jihad qildi. Agar shunday bo'lsa bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Lekin hozir subhanalloh men Pokistonlik ba'zi madrasa tolibi ilmlar bilan ko'rishdim ular shunday ajoyib ajoyib gaplarni aytadiki inson hayron bo'lib ketadi ular demokratizmga qarshi gapirishni xato deb o'ylaydi demokratizmga qarshi pokiston nizomiga qarshi gapiradigan bironta ustoz bo'lsa mudir tezda uni chiqarishga harakat qiladi bu al qoida ekan bu talib ekan dedi. Taliban ekan bu. Bir ajoyib savol berdi menga bir bola. Aytadiki, jihad ikki qism bo'ladi. Hujumiy jihad va himoyaviy jihad. To'g'rimi? Ma'lum bu sizlarga. Undan keyin u aytadiki, himoyaviy jihadning ma'nosi shuki, dushmanni daf qilish kerak. Hozir Pokistonda bo'layotgan jihad bu himoyaviymi yo hujumiymi deydi. Men aytdimki, bu himoyaviy, bu hujumiy emas. Butun dunyoda bo'layotgan jihad difoiy bugun himoyaviy, iqdomiy jihad yo'q bugun dunyoda. Endi savol boshlanadi-da. Mulla ham o'ylab savol beradi-da u. Lekin aytadiki, unday bo'lsa, jihad bu bo'layotgan bugungi kunda jihad bo'layotgan shu jang agar himoyaviy bo'lsa, difoiy bo'lsa, nima uchun sizlar Pokiston nizomni o'zgartirmoqchisizlar? Nima uchun shuni talab qilyapsizlar dedi. Pakistan Constitution o'zgartirilsin degan talabni nima uchun qo'ydilar dedi. Men hayron bo'ldim, bu qanday savol ekan bu? Qaranglarda qanday bir oyoqdan bu yoqdan keltirib muammoga o'xshatib qo'ydi-da. Lekin men aytdim, birodar, bu gap, bu savolingiz bir qoidaga asoslanyapti hozir, bir qonunga. Ki himoyaviy jihad bo'lsa, davlatning nizomini o'zgartirish joiz emas demoqchimisiz? Va davlatning nizomini o'zgartirish talabini qo'yish joiz emas demoqchimisiz? Ha, shuni aytmoqchiman dedi. Bu jihad sizlar jihodlaringiz himoyaviy. Nima uchun Pokiston Constitution o'zgartirilsin deb talab qo'ydilar dedi. Aytdim hasbunalloh va ni'mal vakil. Bu qonun qaysi kitobda bor dedim. Qaysi islomiy kitobda, qaysi fiqh kitobda shu narsa borki, agar jihod himoyaviy bo'lsa, o'sha davlatning qonunini o'zgartirish bo'lmaydi. Lekin jim bo'ldi u. Yo'q, hech qaysi kitobda yo'q. Bilmayman men mollalardan eshitganman. Hech qaysi kitobda yo'q shunday gap. Ajoyib gap ekan bu. ki agar jihod himoyaviy bo'lsa, difoiy bo'lsa, o'sha davlatning nizomini o'zgartirish talabini qo'ysa bo'lmaydi deydi. Undan keyin men unga aytdimki, ikkita gap bor hozir. Endi siz savolingiz tugadi, men javobim shu hozir ki meni javobim ikkita nuqtaga binoan bo'ladi. Birinchi himoya nimadan bo'lyapti shuni ayting. Tushunalikmi? Hmm. Bu jihad difoi jihad deyapmiz biz. Hmm. Bu himoyaviy jihad deyapmiz. Biz nimadan himoya qilyapmiz? Bilmayman Aytdim, birodar, har insonda 5 ta zarur narsalar bo'ladi. kofirga ham kerak, musulmonga ham kerak, har inson basharga kerak bu. Aqida, nomus, jon, mol, aql. Shu 5 ta narsa saqlangan holatda bo'lmasa jihad qilish kerak, hijrat qilish kerak. Biz jihadimiz shu 5 ta narsani himoya qilish uchun bo'lyapti dedim. Shu 5 ta narsaning ichida birinchi o'rinda nima turibdi? Aqida. Aytdim bu nizom aqidadan emasmi? Biz aqidamiz bizga shuni aytadiki, tauhidul uluhiyya, rububiyya, tauhidul hakimiyya shu hammasi bo'lish kerak. Alloh taolaning hukmini o'rnatishimiz kerak. Bu aqidamizda bor narsa. Himoya biz aqidadan qilyapmiz. Birinchi nuqtamizda shu narsa bor dedim. U iqdomiy bo'ladimi yo difoiy bo'ladimi farqi yo'q dedim bunda. Himoya nimadan bo'lyapti? Aqidamizni himoya qilyapmiz biz. Va aqidamizning ichida shu borki, Alloh hokim bo'ladi. Inil hukmu illa lillah. Undan keyin bir birodar aytdiki, ustoz bu xavorijlar ko'targan shior emasmi? Aytdim, nauzu billah, summa nauzu billah. Ilmning janozasi bo'lyapti dedim sizlarga hozir. Bu shior emas, bu Allohning oyati dedim bu. Yusuf va salam al-Karim ibnul Karim ibnul Karim payg'ambarlarning farzandi bu kishi. Otasi, katta bobosi hammasi payg'ambarlar bo'lgan bu kishining. Bu kishi qamoqxonada aytgan shu gapni. Bu xavorijlar o'zlari yasamagan buni. Ha, xavorijlar buni ishlatgan. Ali roziyallohu anhu va Muaviya roziyallohu anhu ning urush vaqtida. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Qamoqxonada Yusuf alayhisolatu vasallam aytgan gap bu. Alloh taolaning kalomida bor oyat bu dedim. Bu shior emas dedim. bironta gruppa yo partiya shior ko'targan narsa emas bu. Agar xavorijlar buni ishlatgan bo'lsa, endi nima qilishimiz kerak? Buni nauzi bilan Qur'ondan o'chirishimiz kerakmi? Yo'q, haqiqat shu, inil hukmu illa lillah, hukm faqat Allohniki bo'ladi. Bu aqidamiz shu. Biz shu aqidamizni himoya qilyapmiz, shu aqidadan difo qilyapmiz. To'g'rimi? Unday bo'lsa, birinchi o'rinda bizga nizom kerak. Birinchi o'rinda bizga qonun kerak. Islomiy shar'iy qonun kerak. Mana bu aytdim javobimning birinchi nuqtasi. Ammo ikkinchi nuqtasi shuki, sizga kim aytdi? Biz Pokiston hukumatdan talab qilyapmiz. <laughs> Yo'q. Biz demokrat emasmiz. Talab qilmayapmiz, biz Pokiston hukumatini yo'q qilib tashlamoqchimiz. Talab emas. Talab bola otadan qiladi. Shogird ustozdan qiladi, kichkina kattadan qiladi. Biz uni katta deb bilmaganmiz hech qachon. Bu gap noto'g'ri dedim. talab qilyapti dedi mujohidlar. Talab qilmayapmiz biz. Biz hukumatni yo'q qilmoqchimiz. Alhamdulillah Alloh taolaning rahmati bu. Ki jihad maydonida Alloh taolay insonga ko'p narsalarni tushuntiradi. Va shu madrasa talibi ilmlar Alloh taolay ularning ilmida baraka bersin. Ko'p xursand bo'ldi va biz ham ko'p alhamdulillah yaxshi iymonlashdik. Ya'ni Pokiston madrasalarda bugun bir bahs bor. katta bir munozara ketyapti Badrsalarning ichida. Ke Pokiston Constitution, Pokiston qonun bu islomiymi yo g'ayri-islomiymi dahshat janjallar bor. Va bu biz maqsadimiz. Tushunyapsizlarmi? Oldin hech kim shuni aytmas edi. Pokiston qonun to'g'risida gapirmas edi odamlar, hattoki odamlar bilmas edi. Hozir bolalar borib qayerda topiladi bu kitoblar bizga ayting deydi. Biz ham bir mutolaa qilaylik. Undan keyin shu birodarlarga men aytdimki, sizlar Pakistan Constitution'ni mutolaa qilmanglar. Zeraki Pakistan Constitutionda birinchi banda shu yozilgan ki Pakistanning dini islom va Pakistanda qonun shariatga qarshi bo'lmaydi deb yozib tashagan bular. Ya'ni darvozani bekitib qo'ygan. Buni o'qigandan keyin odam o'ylaydiki, endi keladigan hamma qonunlar shar'iy bo'lsa kerak. Aytdim, shuning uchun sizlar birinchi borib Sheikh Ayman Dawahiri hafizahullohning kitobi bor. Arabchada As-Subhu wal Qindil va Urduchada Supeyde Sahar degan kitob bor. Ya'ni sahar vaqtining yorug'i. Shu kitobni o'qinglar. Birinchi bilinglar bu qonunning ichida nima bor ekan. Undan keyin bir ikkita misollarni berdim ularga. Ke Pokiston Constitution'da shu borki, Pokistonning prezidenti, Pokistonning qottasi har xil gunohlarni kechirsa bo'ladi. Bor bu narsa. Tushunyapsizlarmi? Va Pokistonning konstitutsionda hech qaysi joyda shu shart yo'qki, Pokistonga hokim bo'ladigan odam erkak bo'ladimi, ayol bo'ladimi farqi yo'q. Va shuning uchun mana shu shayton Benazir degan bu ayol bu bir necha marta keldi hukumatga. va Pokiston konstitutsiyasida hech qaysi joyda shu shart ham yo'qki, Pokistonning qazovat mahkamalarining kattasi bo'lishligi uchun musulmon bo'lish shart degan gap yo'q. Shuning uchun Pokistonning eng katta chief justice Qoziyul Quzot bagvon Das degan bir shayton, bir mal'un hindu bo'lgan. Undan oldin inglizlar ham bo'lgan. Va Pokistonning konstitutsiyasida bu qonun ham borki, bu band ham borki, agar biron kishi aroq ichgan bo'lsa va nauzu billah zino qilgan bo'lsa va o'sha vaqtgacha bir yaxshi e'tibor beringlar O'sha vaqtgacha Pokiston qonunida shu gunoh hisoblanmagan. Unga jazo berilmaydi. Qanday tushunyapsizlar? Misol uchun Pokiston qonuni islomiy deyilayotgan hozir bu qonun, bu constitution 73-yillik qonun bu. Necha yil? 73-chi. 73-yillik qonun bu Pokistonda hozir ishlayotgan qonun. Aslan qonun emas, qonunning usullari. Qonunning qonunlari. Fiqh bo'ladi, usuli fiqh bo'ladi-ku. Bu ikkita narsa. Qonun o'zi ingliz, unda gap uni bahs qilib o'tirishga hojat yo'q. O'zi bu Rumliklarning vaqtida bo'lgan hukmlarga qarab hukm qiladi bular. rumliklarni vaqtida bo'lgan. Va Pokistonda hozir bor qonun 1792-yil milodiyiniki qonun bu. Umuman islom degan gap yo'q unda. Ammo bu constitution degan usul fiqhga o'xshaydigan narsada, ya'ni qonunning yo'llamalari. Tushunyapsizlarmi? Jinoyatlarning darajalari bor. Shu darajada jinoyat bo'lsa qanday jazo bo'ladi, shu daraja shunday ketadi. Ammo mukammal mufassal qonun u asli inglizlarniki. O'zlari ham tan oladi buni. Xullas, Pokistonning shu konstitutsiyani 73-yil milodiyda qabul qilingan. Endi agar bironta odam 72-yil milodiyda zino qilgan bo'lsa, unga jazo yo'q. Ya'ni nauzu billah, summa nauzu billah, summa nauzu billah. Alloh taolo 1435 yil oldan tushirib qo'ygan dunyoga shu Qur'onga amal qilishlik uchun Pokistonning parlamenti ijozat berish kerak. Bu kufrda va ular qabul qilmagan bo'lsa, u jazo u jazo ham emas, u jinoyat ham emas. Men aytdim, mana shu narsalarni sizga aytdim, hozir siz nima deysiz? Bu kufrmi, kufr emasmi? U quloqlarini ushladi. Ya Alloh, shunday bu men eshitolmayapman ustoz dedi shu gaplarni. Bu qanday kufr dedi bu. Men aytdim, siz ishtilmayapsiz, lekin Pokistonda bu amaliy bo'lyapti. Va mullalar bizni shunga chaqiryapti. Ya'ni bu shayton mullalarda. Alhamdulillah, yaxshi ulamolar ham ko'p bizda. Men aytdim, mana endi boring, shu konstitutsiyani mutolaa qiling, boring. Alhamdulillah, ko'p inqilob bor. Shahidlarning qonlari, fidoilarning qonlari bekor ketmayapti, alhamdulillah. Oxiri nuqta qoldi. U ikkinchi tanbehdan oxiri nuqta qoldi. Ustoz aytadiki, agar bu ikkita shartlarga rioya qilib bironta odam tinchlik yo'li bilan xizmat qilyaptigan bo'lsa. Misol uchun uning madrasasi bor, to'g'rimi? Madrasasi bor, yaxshi manhaji bor, jihad, aqida hammasini o'rgatadi. Hukumat bilan aloqasi ham yo'q. Mujohidlar va mujohidlarning e'lomi bularni yomonlamaslik kerak. ikki tarafni aytish kerakda faqat ular qilmasin biz qilsak bo'lmaydida to'g'rimi u ham shar'iy yo'l bilan bir ishni qilyaptida demokratizmga kirgani yo'q mujohidlarni yomonlamaydi qur'on hadis jihod aqida hammasini o'rgatib turibdi o'sha yerda tinchlik yo'llaridan tinchlikdan foydalanyapti shularni biz yomonlamasligimiz kerak ha u jihod qilmaydiku ustoz aytadiki bu to'g'ri ular jihod qilmaydi. Lekin sizga ham qarshilik qilmayapti. Sizga qarshilik qilmayotgan bo'lsa, modomiki sizga qarshilik qilmayotgan bo'lsa va ishg'olgarga yordam bermayotgan bo'lsa va uni tan olmayotgan bo'lsa va mujohidlar va mujohidlar ko'targan da'vatga qarshilik qilmayotgan bo'lsa ular bizga xizmat qilyapti. Ular لأنهم يؤدون عملا مهما جدا لأرضية المقاومة ومكملا لجهودها bu alamiy jihad uchun zaminani barobar qilishlik uchun ular bir katta rol o'ynayaptilar. Va mujohidlarning ishlarini takomillashtirishga harakat qilyaptilar. Ular bilsa ya bilmasa buni. Shuning uchun Ular bizdan, biz ulardan biz. Biz ularni o'zimizga dushman qilmaylik. Men bilmayman birodarlar qaysi darajada to'g'ri tushunmayapti gaplarimizni, lekin yana men takror qilib aytay. Ke bu yerda ikkita shartlar bor, shu shartlarga e'tibor beringlar. Birinchi shart nima? Ke demokratizmga kirib ketmaslik kerak. Foydalanish kerak, lekin ularning parlament ularning polislari, ularning qozilari bu idoralarga kirmaslik kerak. 1. Ikkinchi, mujohidlar va jihodni yomonlamaslik kerak. Bu ikkita shartlarga rioya qilib, agar bironta odam jihod qilmasdan boshqa tinchlik yo'llar bilan dinga xizmat qilyaptigan bo'lsa, biz ularni yomonlamaylik. Zaraki ular ham bizga zaminoni barobar qilib beryapti. Misol uchun biz o'zimizni qaraylikchi hozir. Men mullaman, a? Qayerdan kelganman men? Men Karochidan kelganman. U madrasa jihad qilmaydi-ku. U madrasa. O'sha madrasada jihad ta'lim tarbiya berilmaydi. Lekin jihodga qarshilik ham yo'q. Qarshilik yo'q. Mana qaranglar birodarlar, men 2004-yil milodiyda Vaziristonga keldim. Undan oldin endi biz borar edik 97-yil milodiydan alhamdulillah Alloh taolo o'zi qabul qilsin. Biz birodirlar bilan borar edik. Lekin o'sha vaqtda aytsangiz bo'larki, o'sha vaqtda Amerika hazrat tarafdan ijozat bor edi. Ammo 2004-yil milodiyda bor edimi ijozat? Mana biz keldik, qancha shogirdlar birga keldi, u qancha bolalar keldi. Qori Husayn meni shogirdim bo'lgan, alhamdulillah. U keldi. qancha fidoyliklarni qilib tashladi 800 ga yaqin fidoylikni qildirdi u bola biz shu madrasalarda tarbiyalanganmiz ular jihodga qarshilik qilmaydi bizga qarshilik qilmaydi riyokorlik bo'lmasin deyman lekin bir narsani aytib beray sizlarga inshaalloh riyokorlik bo'lmaydi bir birodar bu yerdan bir ustozga xat jo'natgan xatni shunday ochib u birodar aytib beryaptiki Shunda ko'zlardan yosh tip-tip chiqib turibdi dedi. Ko'z yoshlari to'kilib turibdi shunda. Undan keyin shunda ko'ziga yopishib oldi dedi bu xatni. Keyin aytdiki, mana bu shogirdlarimiz dedi. Bular Amerikaga qarshi jihad qilyapti bular. Bular bu murtidlarga qarshi jihad qilyapti bular. Biz hech narsa qila olmadik deb ko'p yig'ladi. vaholaki hech narsa qilmadik degan hech narsa qilmadik degan odam bular bugun hukumatning hadafida turibdi bular. Biz bilmaymiz qachon shahid qilib tashlaydi u kishini ular. U kishi shunda nimaga majlislarda chiqib minglab odamlarning oldida shiyalarni kofir deb o'tiradi. va Pokiston qonunga, Pokiston fojilariga shunda so'kadiki, biz bilmaymiz qachon u kishining shahodat xabari keladi. Shunda inson bu o'zi. Lekin g'urur yo'qda. Biz g'ururlanib ketsak, biz jihad qildik endi, biz unday bo'lib ketdik, bunday bo'lib ketdik desa, bu ham noto'g'ri birodirlar. Ular bizga muhabbat qiladi. Biz ham ularga muhabbat qilaylik. Madomiki ular hukumat idoralariga kirmagan ekan, bizni yomonlamas ekan, ularga muhabbat qilaylik. Ular bizdan agar bizga ummati jihad kerak bo'lsa, ummat turish kerak bunga. Faqat bir partiya, bir jamoat jihad qilsa bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi birodarlar. Bu kifoya emas. dushmanimizni ko'paytirmaylik. Do'stimizni dushman qilmaylik. Mana shunda muhabbat bor ba'zi odamlarda, ba'zi ahli ilmlarda. Katta shayxul hadis u kishi. Hattoki u kishi aytdiki, Abu Zar munozara qilgan bu munozaradan men ko'p xursand bo'ldim. Ha bir ikkita xatolar bor, mayli. Mushkil emas. Sizlar xato qilib tursinglar ham bizdan yaxshi qilyapsizlar deydi. Vaholaki haqqat shunday emas. Ular bizdan ko'ra ko'p katta xizmat qilyapti. Maxfi shunda yordamlarni qiladiki, biz bilmaymiz. Xabarimiz yo'q. Ular demokrat emas, birodarlar. Lekin shu demokratizm hukumat qilyotgan davlatlarning ichida o'tirib, katta-katta madrasalarni boshqarib turibdi ular. Ularni noto'g'ri deymizmi biz? Ustoz shuni tushuntirmoqchi bo'ldi. ularni noto'g'ri demaymiz. Ha, demokrat bo'lsa, demokratlar to'g'risida hukmlar nima? Alhamdulillah biz Alloh taolaning fazli marhamati bilan birodarlarga Abu Muhammad Maqdisi ustozimiz, sheyximiz Fakkalloh asrahu Alloh taolo u kishiga najot bersin. U kishining kitobidan demokratizm to'g'risida mufassal dars qilganmiz. Agar bironta birodarining qalblarida shubha kelayotgan bo'lsa, o'sha darsga murojaat qilsin. Alloh taolo hammamizni o'zining حفظ امان وعافيه لسن الله تعالى ايمان مز لسن الله تعالى ايمان مز بركه بيرسن كوچايترسن شو طاغوت لرغا قرشي اخري تومچ قطره مز تومچ قون مز باركن ولرغا قرشي ان شاء الله جهاد قلب شهادت نعمت ايرشايليك اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته